على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان الجبال تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الروح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بلجي Imam Buharija od Abdullah ibn Abbasa radijallahu ta'ala anhuma da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam jednog dana izašao na mjesto koje se zvalo Batha, jedan brežuljak u blizini Mekke. Kada se popeo na taj brežuljak, Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam počeo je govoriti opasnost, opasnost. Kada su ljudi čuli da on govori opasnost, požurili su, i okupili se oko njega. Kada su se okupili, iščekujući šta će Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam reći, Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam im kaže, budući da ga poznaju, šta kažete kada bi vam rekao da iza ovoga brda ima vojska koja hoće da vas napadne? Da li biste mi povjerovali? Kažu, svakako. Kaže Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam, ja sam došao da vas upozorim na Allahovu kaznu prije sudnjeg dana. Pa vjerujte i recite da nema drugog Boga osim uzvišenog Allaha. Kada je to čuo, njegov amidža Ebu Leheb kaže jesi li nas zbog toga sakupio da Bog da propu? Pa je uzvišeni Allah objavio tebet jeda Ebi Lehebi u tebet Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Ma agna anhu maluhu wa ma keseb. Njemu neće koristiti njegov imetak i ono što je stekao. وامرأته حمالة الحطب سيصلى نارا ذات اللهب on će doista u vatri rasplamsanoj biti i njegova žena koja trnje nosi fiđi diha hablum min mesed. Ona će o svom vratu nositi list uže od vatre. Ovo je bilo na samom početku Islama, nakon što je Džibril došao sa Kur'anom Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam. Ebu Leheb nazvan je Lehebom, a Leheb znači ljepota usijanog lica. Nazvan je zbog svoje ljepote Ebu Lehebom, ali Allah ga je nazvao Ebu Lehebom ne zbog njegove ljepote, već zbog plamena, sjaja plamena džahennemske vatre u kojoj će on gorjeti. Ebu Leheb, kada bi Allahov poslanik, alaihi salatu wasalam, izašao da dočeka ljude koji su dolazili u Meku da obavljaju obrede Ebu Leheb, išao bi iza poslanika sallallahu alaihi wasallam i govorio ljudima nemojte ga slušati, on je lud, ja njega znam. A njegova žena koja ga je pomagala u tome, ona je sakupljala trnje i trudila se da to trunje stavi ispred poslanika sallallahu alaihi wasallam kako bi on bio uznemiren kako bi se eventualno ozlijedio od to trnje. Prenose autori da je Ebu Leheb rekao ako je istina da postoji džehennem i džehennemska vatra. Ja imam i metka. Ja sam dovoljno bogat da se mogu od bilo čega iskupiti. Pa tako ću se iskupiti i od te vatre. Ma agna anhu maluhu. Neće mu njegov imetak ništa pomoći, kaže uzvišeni Allah u ovoj suri. Ma koliko on mislio da će ga njegov imetak sačuvati, on mu neće ništa koristiti. Wa keseb, a neće mu koristiti ni ono što je stekao. Njegovo potomstvo, niti bilo šta drugo. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ i njegova žena koja ga je pomagala. Koja ga je pomagala u uznemiravanju Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Njoj će biti dato uže od vatre. Pa kao što je ona skupljala trnje tako što ga je užetom vezala prije nego što će ga prosut ispred poslanika sallallahu alaihi wa sallam na njegov put, kao što je to radila na Dunjaluku, Allah će joj dati na onom svijetu uže oko njenog vrata od vatre, kojim će ona kao takvim skupljajući kaznu vatrenu za svog muža, svome mužu tovariti kaznu na onom, na onom svijetu. Prenosi se da je ova žena koja se zvala Umu Džemila, čerka Harbova, jedne prilike ušla kod Kabe u potrazi za Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, sa željom da mu naudi. A sa poslanikom, sallallahu alaihi wa sallam, je tu bio njegov drug, Ebu Bekr, radi Allahu anhu. Kada ju je Ebu Bekr vidio, rekao je, o Allahu poslaniće, ona dolazi da te uznemiri. Ona dolazi da ti naudi. Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem je rekao, pusti je, ona me neće vidjeti. Pa kada je prišla, relativno blizu, na nekoliko metara od Allahovog poslanika, alaihi salatu ve selam, nije ga vidjela. Pa je otišla bez da išta uradi Allahovom poslaniku, alaihi salatu ve selam. A Ebu Bekr, sav začuđen, kaže Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve O Allaho poslaniče, o Allaho poslaniče, što je bilo? Kaže, Allah je dao pregradu između mene i nje tako da me ona nije mogla vidjeti. Propao je Ebu Leheb i neka propadne Ebu Leheb. Ebu Leheb se borio protiv Božijeg poslanika, ali i salatu selam. Ebu Leheb je uznemiravao Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Tako da su pouke i poruke od ove sure da onaj ko uznemirava poslanike i onaj ko uznemirava njihove sljedbenike, da se on neće lijepo provesti. Da je on neprijatelj Allahov, da je on neprijatelj meleka, a on je sebi na taj način natovario strašne neprijatelje. Ma agna anhu maluhu wa ma kaseb. Njemu ne mogu pomoći ni imetak, makoliko ga imao, niti mu mogu pomoći njegovi sinovi, niti njegova rodbina i prijatelji. Zato što na sudnjem danu, kada jedini Allah bude ljudima sudio, presudit im onako kako su zaslužili, a ako su bili njegovi neprijatelji, kako može presuditi svojim neprijateljima? Svasim sigurno pravedno, ali nimalo dobro za njih. U ovoj suri vidimo da onaj ko pomaže one koji su neprijatelji vjernicima, da on ima isti status kao i neprijatelji, a to je da će biti sa njima zajedno kažnjeni to je da će propasti na ovom svijetu, a i na onom svijetu. U ovoj suri vidimo da oni koji misle da im imetak može pomoći, to nije tačno. Ma koliko imetka neko imao, ako ne bude poslušan svome gospodaru, to mu neće značiti ništa. Ebu Leheb je bio Amidža, Allahovog poslanika, ali i salatu i salatu. Amidža koji u njega nije vjerovao i ne samo da nije vjerovao, nego ga je uznemiravao. Pa zaključujemo da srodstvo, rodbina i rodbinska veza čovjeku ništa ne znači. Jer Ebu Leheb Amidža najboljeg čovjeka dok nije povjerovao u njega, a nije povjerovao u njega, to je bilo loše za njega na ovom i na onom svijetu. I zato ne smijemo se varati. Ne smije niko od nas da se zavara, da misli da ako je blizak nekome vjerniku, da mu to koristi. Ne, sve dok sam ne bude dobar vjernik. A molim uzvišenog Allaha da ne budemo od onih koji će pomagati protiv vjernika i da ne budemo od onih koji će vjernike i kako uznemiravati. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكان خلقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى